Greba mugimendu bat, aipatuko dugu beraz eh, gaur, uh, eh, ikusgarri tasunaren uh, eh, gibeletik den uh, bat, hori jango mhm. dugu, eta greba ere hortarako egiten dute, uh, emaginak ditugu beraz aipatuko, elai berasategi gurekin egunon. Egunan? Ela izu ere emaginazira eta Bayonako ospitalean. Joanen astean eh, diada greba mugimendua izan zen. Ostegun untan berriz ere greban eh, izango ziste. Biskabat oinari hartuz, azkenean eh, Ela izergatik greban sartzen ziste. Uh, beraz, beguk salatzen dugun lehen gauza da emagin falta. Uh, bo, ne ospitalean harina baina... Mm, ez gira aski emazteetaz okupatzeko. Beraz, hau da salatzen dugun lehen gauza, gero bigarren gauza da... E, Be, jakinez emazte batentza dena untxapasten balin bada ez duela bate medikurik ikusten eta emagin bat bakarrik ikusten duela irresponsabilitate asko ditugu eta beraz gure lantxaria ez da e, proportzionala gure irresponsabilitateai mm -hmm. horrek janaidu, be, bat bezala pagatuak girela alta bost urteko ikasketak egin ditugu eta preskripzioak egiten ditugu e, eh, eh, profes, medikuntza profesio bat gira eta ez paramedikuntza profesio bat eta beraz eh, horrekiko uh, nahi, nahi genuke gure lantxaria ere uh, proportzionala izan dadin. Mm. Zertan eh, desberdina da biskatu lehertzeko, eh, medikuntza, zaregirarik paramedikuntza, zer da hor desberdintasuna? Be, mm, medikuntza profesioek eh, be, preskribatzen dute, preskribatzeko diretsua dute, eta paramedikuntzako mm, profesioak dira beti, mm, nolean, hierarxia bat da nahi baduzu adibidez erizain batek egiten du dena eh, mediku baten pres, preskripzioan nahi baduzu. Mhm. Guk emaginok ez dugu beti behar eh, medikuaren e, preskripzioa behar e, egiteko nahi baduzu. Eta hor, bon, azkenean ikusten dena da gehiago zuen lanbidea ez dela ezagutua izan behar luken maneran. Hor da azkenean oinarria zuen e, borrokarena? Hau da, bai bai, eh, ahudun izan arte emazte askok ez dakite zer egiten dugun eh, alta eh, baditugu egiten aldugu ginekologia, egiten aldugu eh, abortamenduak medikamentuekin, eh, bo, erditzeak biztanda ospitalean, uh, gero aurdunaldi patologikoen segipena egiten dugu ere, egiten aldugu du perrine, egiten aldugu eritasunik ez duen emazte baten segipena bere, bere biziguzian, Eh, ba, ditugu bala, irresponsabilitate asko eta... Eta hor, uh, Frantzia mailako borroka da, mm. greba beraz, uh, Parisen gertatuko dela ere erraiten da, ideia baita bertan ez, irudia erakustea emaginan irudia. Ba, hau da, denak Parisera, ez da beste manifarik eh, beste inun, eta denak ikuko dira Parisera. Ba, Ni laneko naiz beraz ezin naizigo, baina... Bai, zenta hor, eh, gainera ikusgarritasuna aipatzen duzu, eh, baina greban ere mugatuak ziste, nun baita zenta, lan uh, behartuarena ere ez? Hau da, bai, Zerbitxo minimo bat egin behar dugu guk ospitale, publikoan. Mm -hmm. hor ospitale publikoan emagina? Uh, Beho gehieta mar bat gira bai honan. Mm. Bai. Eta gero klinikakoak eh, badira, eta liberalean ere badira hor uh, eh, amar bat, uh, Ipar Euskal Herrian, ehm, hor um, hospitalearen kasuan adibidez, uh, greban? Bo, guziak. Guziak greban izango gira. Mm -hmm. bai. Piskat aldarrik apenak hor zer galdetzen duzu zehazki, azkenean, zer nahi duzue, ostegunean, mm. elduko zitarik karrikara? Uh, Bo, gehiago izan nahi dugu, hau seur, hospitalean emakin gehiago, nahi genuke pixkat utopikoa da, baina emazte bakoitzaren zat emagin bat izaitea. Jakinez, uh, emazte batek peridurlarik ez balin badu hartzen, uh, emagin baten behar jadu eh, beti. <laughs> Eta hau ezin dugu, ezin dugu egin, uh, ez lako aski. Beraz, hori galdetzen dugu, gero lantxari emendak eta bat galdetzen dugu ere, gero eh, estatutu partikular bat galetzen dugu zen, ez gira medikoak, baina ez gira ere ez da erizain batzu, beraz uh, estatutu bat nahi genuke, eta batzuak ere galetzen dute saigarren urteko sai mm, urteko ikasketak izaitea ikerketa garatzeko. Eh, Lantxari emendaketa ipatzen duzuarik, hori galdetzen uh, duzue, jada Olivier Verran Frantziako uh, osasun ministroak uh, emendaketa zerbait uh, eman zuen, pixkat uh, zuek bortxatuta ez? Bai, hori da. Bo, jakin emakin baten lantxaria astapenean dela igande, gau eta asteburu guziekin, gutxi gora bela, uh, mila zazpideun eurokoa. Jakinez hor, eh, segur dela zante delakoarekin, emendatuak izan girela, egun talaro gaita iru eurotaz. Eta hor, Olivier Veranek eh, proposatu digu urtar hiletik goiti, egun euroko emendaketa bat eukaitea eh, Mm. Bon, jakinez, espero genuela emendaketa haundiago bat. Zomatekoa? Zomatekoa? be igaz uh, delakoak uh, eh, ejan zuen bosteun euroko emendaketa bat okango, be, proposatu zuen bosteun euroko emendaketa bat. Igaz eh, zer da? Igaz da Inspektion General des Affaires Sanitaires. Mm -hmm. Eta Olivier Veranec, uh, misionatu zituzten gure uh, lanarekiko ikerketa bat egiteko. Mhm. Mm. Eta, bon, azkenean, eh, hor, uh, lantxari desberdintasun hori ikusten delarik, eh, estatusetik uh, eldu da ez, desberdintasun hori, uh, da, aldatu behar? Eni ustez, bai, zenta gauza da, estatutu, ah, ez balin bada aldatzen, izanen direla emendaketak prim batzuekin, baina prim horiek jitretaren ez dute zer balio nahi baduzu. Mm -hmm. Beraz, hau ikusi behar da, gero, ez gira etxiak, dena den, uh, idekiak gira proposak eta guziai, baina, ba, pentsatu ah. behar da, estatutu bat, nire ustez. Hori da, ez? Bai. Eh, animaleko aldaketa da, azkenan galdetzen aldaketa, duzuna. bai. Hospitalean eh, diren eskasak, bon, agertzen dira, eta ikusten dugu, eta azkenan horren parte da, ere emaginena. Bai, bai. Me lehenik hasi beharko ginateke gehiago izaten, eta gero Hori da, lantxaria baino bada hor. Bai, eh? nire ustez hori da prioritate bat hor. Bai. Jendea eskaz da. Jendea eskaz da. Eh, Euskal Herrian eh, natalitate, natalitatea emendatzen ari da. Eh, gerozta jende gerozta gehiago heldu dira onera bizitzera eta beraz be, natalitatea emendatzen da bortxaz eta hor nabaritzen da ez girela asko eh, ez girela aski bai Eta zer gana nahi du ez aski justuki eh, ospitalean? Ebe ez aski horrek gana nahi du emazte batzuk kuluajetan egoiten direla itxoiten uh, gambara bat libratzea goian Horrek nahi du uh, emazte gerozta peridura lartzen dutela emagin eskasare rengatik laguntzarik ez baitute. Eta horrek jan nahi du, be, gure lana ez dugula untxa egiten. Eta gauetan sartzen girela janez ez, be, gure lana ez dugula untxa egin. Mhm. Eta, bon, beraz, ba, piskat urrunduan eh, galdea, eta piskat ere hori pentsazten du, emagina, sajfam eh, frantzesaz, eka eh, xik naski gehienak emazteak ziste ez, postu Bai, da, bai. Eta, ez da hortik eldu, oinarrian ere piskat desberdintze hori, medikuntza lanbide gisa izanki, erizanki edo? Bai, haus, eugenio ustaz, bai. Gizonak balin bagina behar ba, ez ditzatekela hula gertatuko nire ustaz, bai, hau importantea da lere azpimahatzea. Bo, untxa, eh, sindikatu batzuek badituzu zuekin edo ez dut galdegin hori? E? Bai, ekipan badira sindikatuak bai. Bada LONSSF, eh, bo badira asko ezagutzen dituzuenak ere. Gure sindikatua imaginena da ONSSF. Ados, untxa. Bon, elai uh, eh, berasategi, beraz egin bezala ba. ostegun untan uh, greba, zerbait uh, gehitu nahi zinuke? Ba, denak parixera. <laughs> Egun bateko greba, egan nahi du segidarik bai. izango dela, berdin? Espero, ba, fe, espero ezetz, agertuko dela berba manifaren bukaeran, ikusiko. Ibada hor, um, nola kontaktu bat, uh, justuki? Uh? Ministeritzaren augean uh, bukatuko da, beraz, espero idazkari bat edo dor baita teratzea behar ba, negoziatzeko, ikusiko. Ebe, lai, berasategi mil eta mil esker zure ondoan duzu. Eluskari. Eluskari entzonduzuena ere elkarrizketa demoran. Mil esker. <laughs> Mil Adio. <laughs>